and some people have already gone on home. <laughs> Opened the bird cage and they flew out. he heard you all chirping this morning. <laughs> Rather intensely. โอ้สวยหลายนี่สวยหลายเอาไงเทียนเอาไว้จังสิ่เนาะครับแล้วให้มันหยดเข้าไปในน้ำ นิดหน่อยเดี๋ยวบอกญาติโยมนั่งสมาธิฟังพระสวดพุทธมนต์จึงเป็นพิธีสักหน่อยนะนั่ง ให้มันทั้งดีวะครับให้มันทั้งดีวะทั้งนู้นไปไหนนี่ทั้งพระพักตร์ก็ได้เอาอุบาสกที่ใกล้ชิดนี่ไปได้เออนั่งแล้วจังใจทำจิตให้สงบทุกคน All of you to make your minds quiet and peaceful. พระพากรูจำมันตาไหมก็บได้ไม่ขึ้นเลยภาริโตอนเมตังสเมตาปตันตา อาวิกิตาจิตาปริตังพนัมตุสาเกคเมจารุเปกิริสิการตเตจันทลิเวิมาเนทีเปรเตจะกเมตารุวนาคหเนเคหวตุมหิเกเต อุมาจายันตุเทวจลาตลาวิสเมยกากาปทันตาทิตันตาสันติเกยังหุนิวรวาจนังสัตาวเมสุนันตุธรรมสาวนากาโลอยัมปทันตาธรรมสาวนากาโลอยัมปทันตา หามาสาวนากาโลหายัมปตันตามุตัสสะมะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัส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 ชามิธรรมังสารนังคาจามิสังขังสารนังคาจามิดุติยามพิบุตังสารนังคาจามิดุติยามพิธรรมังสารนังคาจามิดุติยามพิสังขังสารนังคาจามิ ตติยามปิพุทธังสารนังอาจามิตติยามปิธรรมังสารนังคาจามิตติยามปิสังฆังสารนังคาจามิทิปิโสภะควะ อะระหัง สัมมาสัมพุทโธเวจจารณสัมป ปานโนสุขโตโลกวิโตอนุ ภูริสัธรรมสารติสัตตเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติสวะคาโตมังวตาธรรมโมสันติติโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนัยโกปัจจตังเวติตาภวิ นโยเยติสุปฏิปันโนปะกวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนปะกวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนปะกวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนปะกวะโตสาวกสังโฆ อดิตังชะตาริปุริสายุกานิอาตาปุริสพูกาลาเอสะภะะวะโตสาวกสังขวังอาหุนายโยบาหุนายโยตากินายโยอันจลิกรณิโย ून्याकेताङ्ग्लोका सतिथा สหัสสมาเพินเนมิตาสาวุทันทังคริเมกาลังอุติตะโกรสเสนมารังดานาติธรรมวิตินาจิตวามุนินโดตันเตจะสาปวัตุเตจยมัง ตานิมาราติเรกมบิโยจิตสาปราเตงโหรามพมาลาวะคมากมตาตยาทังคันเทสุทันตวิตินาจิตวามุนีนโนตันเตจะสาปวัตุเตจยมังกลานินาลากิเรงกจวรัง อติมาตาปวตังดาวากิจาคามาสนิวัสุดารุนันตัง เมตัมบุเสขวิตินาจิตวามุนนโนตันเทจัสาปวัตุเตเจยมังกลานิกาตวานาคาตมุตารังอิวกาปินิยาเจนจายตุต วจนังจนกายมะเจสันเตนะสุมวิตินาจิตวามุนิ ทันเตจะสาปวัตุเตเจยมังกลานิสัจังวิทายมติสัจจกวาตะเกตุงวาตาปิโรปิตมนังอติยันทพุทังปัญญาปเดียจลวิโตจิตวามุนินนทันเตจะสาปวัตุเตเจยมังกลา านินันโนปันันตปุจกังเวพุทังมหิเตพุเตนะเตระปุจเกนะธรรมะปยันโตหิตัวปเดสวิตินาจิตวามุเนนโนตันเตจะสาภวตุเตสยามังกรานิตุกาหเตติปุจเกนะสุต าตาธรมรามังวิสุทธิจุติมิติปะกาปิดานังยานากาเดนะวิตินาจิตวามุนินโนตันเตจะสาปวัตุเตชยมังลานิเอตาปิบุตเจยมังลาตกาตายโยวาจโนดินาดิเนสา ารเตมาตานิตวานเนกวิวิตานิจุปาตวานิโมกังสุขังอติกรรมยานโรสปัญโยมหาการุณิโกนาโทหิตายสัพพานินามปุเรตวะปารมีสัพพะตัวสัมบุติม ธรรมังเนเตนะสัจวะเจนะหัวตุเตชจยมังรังจยันตัวปติยามุเลสากยานังนันนิวัตโนเอวังทวังวิจโยหัวหิจยา ยมังกเลอปรจิตาพาลังเกสีเสปตะวิปการเรอภิเสกสาปพุท อากาปโตปโมตติสุนากตังสุมังกลังสุปปาตังสุหติตังสุกานุสุโมหตชะสุยพระรามจาริสุภดากินังกายกรรมา วาจาคำอังพดากินังพดากินังมโนกรรมังปณิติเตปดากินาปดากินานิกาตวานลปันตาเตภาดากิเน mm <clears throat> the end of especially periods of intensive meditation training, the rain retreat, but always periodically. And that is a, a ceremony of asking forgiveness. Opportunity to bring more awareness, wisdom into our present existence. just these simple reminders, using the times of day, like morning and evening, just for reflection and recollection. Is what monks do in monasteries. In Christian monasteries they do it in their different services during the day and night. The point is to awaken, be alert, mindful of time and place the morning, like the morning chanting, just some kind of, that it were just some kind of empty ceremony or rite that we felt we had to do otherwise we'd feel guilty. Well, I think it has some magical power. The power it has is what we give it, how we use it. There's nothing in itself. So Morning puja can be just another perfunctory activity like getting up, grabbing a cigarette, turning on the radio. Or we can use skillful means for waking up, recollecting, and it's the morning recognizing the opportunity of one day as a span of time. What happened yesterday is a memory, so that we don't have to go around carrying memories. Some, something unpleasant happened yesterday, or something pleasant, or whatever. To bring it into the present, we just see it. If we do tend to do that, see it as a memory rather than as something that you need concern yourself with and carry around as a burden. This ability to start always new and fresh, like just with the mindfulness of the breathing, to be able to, no matter how many times you fail, the mind wanders, to begin again completely anew. That's a very uh, wonderful quality uh, we can develop. Each day what happened, all, all the, the failures of yesterday, all the successes, are just memories now. So that today is completely new. Kamama. Ah. เธอประกันรูแปลเลย อัตมาขอพวกอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย ซึ่งมาขอกมาโทษในวันนี้ เพราะว่า ที่อาตมามาพักพาอาศัยอยู่นี้อาศัยบารรมีของญาติโยมทั้งหลายนั้น ทั้งอาตมาด้วยก็ดี ทั้งญาติโยมด้วยก็ดี บางที ประเพณีไม่ถูกโดยประการใดนั้นมีความผิดพลาดแต่ประการใด โดยที่ว่าใจไม่ค่อยสบาย เพราะการมาอยู่รวมกันหลายคนนั้นญาติโยมทั้งหลายจึงมาขอขมาโทษ ให้อัตมานั่นให้อดโทษไม่ให้เป็นทุกข์ไม่ให้เป็นบาปไม่ให้เป็นกรรม มิฉะนั้นขอพวกท่านทั้งหลาย ที่พระสงฆ์ที่มาอาศัยอยู่นี้ เมื่อพูดไปก็ทำไปทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางจิตใจก็ดีนี่ที่ผิดพลาดประมาทโดยประการใดนั้น ขอญาติโยมทั้งหลายจงอโหสิกรรมนำเสียซึ่งโทษอย่าให้เป็นบาปเป็นกรรมซึ่งกันและกัน that he wants to I beg this opportunity from each and every one of you that the time that we have spent together here and living with each other in this short time, that anything that uh, he has done or myself has done, uh, the Sangha has done to offend you through body, speech, or mind, that we beg your forgiveness uh, in regards to uh, customs and uh, traditions and things that we observe here uh, in this country that uh, we may have not or he may have not known of them. So not to hold these things against them, against him, and to uh, please forgive him, and not to uh, let these things uh, be unwholesome, uh, bad, and harmful karma for any of us. And this is our way of begging and asking forgiveness as you have from us that any way that we have offended you through body, speech, or mind, in the same that any way that uh, you have offended us. And it's a mutual way of uh, paying respect to each other and kind of uh, clearing our hearts of all of those things which uh, have uh, come about and, and uh, arose in this time that we've been together. ทั้งญาติโยมทั้งหลายทุกคนอุบาสิกาก็ดี ทั้งหมดนั้นก็ให้ทำอย่างนั้น เมื่อหากว่ามันอยู่รวมกันหลายคน อาจจะมีความผิดพลาดทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดี ขอญาติโยมทั้งหลายทุกทุกคนจงให้อโหสิกรรม ให้ขออภัยซึ่งกันและกัน ทุกทุกคน So we ask that all of you, uh, the upasakas, the laymen and the upasikas, the lay women, that you make your utmost effort to make this a part of your daily lives, of your in your practice, that any time that there are failing shortcomings that you have uh, amongst yourselves, to be able to uh, forgive each other and to pardon each other for those failings, for those shortcomings, whether they be through uh, body, through speech, or through mind, not to hold them against each other and let that be unwholesome, unskillful, bad karma. เพราะว่าวันนี้ถึงเวลาที่จะจากกันไปเสียแล้วที่พระท่านก็ให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นพุทธบริษัทอันเดียวกันแล้ว so for all of us to uh, reflect on the qualities of Buddha Dhamma and Sangha that this is our refuge this is our abiding place and so that we uh, can truly uh, learn to forgive each other and use h u this as our standard is our foundation and uh, in our guide, guide and direction in our lives. <coughs> That we should uh, return to our respective homes and areas with a peaceful heart, uh, a quiet heart, a clean heart, and all of those things which are just the opposite, unclean, unwholesome, and that we cannot leave all of those things here. ทุกทุกคนให้เข้าใจว่าอัตมามาแนะนำคำสอน ให้เป็นลูกพ่อเดียวแม่เดียวกัน คือให้เป็นลูกพระพุทธเจ้า ทุกๆคน ฉะนั้นเมื่อมีโอกาสวันข้างหน้าต่อไปแล้ว ก็จงตั้งอกตั้งใจมาทำกรรมฐานที่นี่ให้มันเจริญเจริญต่อไป That all of us should uh, reflect that we're all relatives, that we're mothers and fathers, brothers and sisters uh, in uh, what he calls the following of the Buddha, and to reflect on those qualities so that we can truly be one uh, big, whole, complete family. การกระทำ นี่เป็นเวลาประมาณสักเก้าวันการกระทำแล้ว เสร็จลงแล้วต่อนนี้ไปยังการรักษา ออกจากนี่ไปยังการรักษาสร้างบ้านเสร็จแล้ว แต่ยังการรักษาบ้าน การมาเรียนมาทำกรรมฐานจบลงแล้ว แต่ว่าการเอาไปประพฤติปฏิบัตินั้นยังอยู่มิฉะนั้นขอให้ญาติโยมทั้งหลายทำจิตใจให้สะอาด เหมือนกันกับเนื้อสมานที่เขาถูกถลกหนังออกแล้ว มันจะดูกมีความรู้สึกอย่างไร จะไปหารับไปหาไอ้ดีภัยที่ไหน กลัวอีแรงกลัวอีกากลัวอันตรายต่าง ๆ อย่างนั้นเนื้อสมันตัวนั้นจงหาความที่อยู่ที่ปลอดภัย เราต้องมีความสังวรสังวรมดยกายวาจาใจอย่างนั้นทุกๆคน so uh, as we part uh, company that uh, the time that we spend here in the retreat, <clears throat> the things that we've learned, that we must reflect and do our best to uphold those standards which we've set here and take them away from us. Uh, he compares it to we've built our house now and now we have to take care of it to keep it clean and to look after it. So he says that we should have uh, a sense, uh, an awareness, the same as uh, somebody who has a bare uh, spot, that the flesh has been exposed uh, on one's body, and that wherever one goes, one is always uh, very alert and very aware not to uh, let uh, that thing get dirty, to let uh, things which are unclean and impure get into that wound, so that wherever we go, we're constantly looking after it and doing our best to heal it and to cure ourselves. ถวายของ We also have some gifts to offer to the monks both as part of the tradition of the cultivation of generosity and as an expression of our appreciation and support for their teaching. อาผานก็จับไปทั้งหมดใช่ครอาผานไหนก็ยังไปนู่นก็ถวายจับอันนี้ผมยังแบบปุดปุดปุดเออถึงไปนู่นจับไปนู่นไปตรงกลางเลย I'll part them. Part them. <coughs> Keep going, Nick. Go on. ก็จับได้บอมก็จับได้ทั้งนั้นคนนั้น Right, who's in the back? Give it. Just you can hold it. The person sitting in the back. จับได้เพื่อถวายของ So the, the, the giving of gifts is a way to express that that support. ตรงนั้นบอกให้จับได้สายศีลทุกคนก็ได้เพื่อจะถวายโดย Everybody can hold the string that's near it จับพอสมควรก็ได้ตรงนั้นตรงนั้นขอตรงนั้นก็ได้ยกได้ไหมเออเออทางนั้นเออนี่ วางตรงนั้นเลยบอกอุบาสิกาวางตรงนั้นเลยงนั่นครับวางตรงนั้นต่อติดต่อกันไปเลยครับอาประกันตั้งใจรับพรเนี่ยเออ จิตใจตั้งสัตว์ในใจของเจ้าของทุกๆคน โดยปัจจัยอันนี้ให้บรรลุถึงพรนิพานอยู่นะมันสบายจ้ะ To reflect on this offering to make your mind still and to uh, use this as a means to gain to the final nirvana ยะทาวาริวะหาปูราปริปุเรนติสักรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติ อิจิตัง ปฏิตัง ตุมหัง คิปเมวะสมิเจตุสัพเพปุเรนตุสังกปายจันโทปนรโสยะธามณิโชติระโสยะธาเบติโอวิวาจันโตสัมพโรโกวินาจตุ ตวันตรายวสุขีเดกายโยโกภวะอาภิวาทนาสิเริสเนจังวุตาปัจจายโนอัตารธรรมวัฏันเด ฏิบาณโตสุกัสสะตาเมตาวิสุขังสวัสดิกัจติอายุนาตวะบาลังวานังสุขังจะปฏิปันโตเนกายุยัตสวะโหติยัตยัตุปปัจจติติ วะตุสัพพมังคารังราคันตสัพเดวตาสัพบุตานุภาเวนัสันดาสติภวันตุเตมาวะตุสัพพมังคารังราคันตสัพเดวตาสัพาธรรมานุภาเวนัสันดาสติภวันตุเต ภาวะตุสาปมังคลังราคันตุสาปเดวตาสาบาสังฆานุภาเวนัสดาโสทีภาวันตุเต วันนี้คงจะได้จากกันนะโยม นะ probably going to part company today มีความรู้สึกยังไงไหม how do you feel about that สลบสังเวชบ้างครับเออาตมา ตอนดึกตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงนกมันร้องจิ้วเจ้าจิ้วเจ้าจิ้วเจ้าจิ้วเจ้า That's what he heard this morning up in his room. the birds fluttering around. เหมือนกับนกเห็นใจเหมือนกันเอามาคุมขังไว้นี่เก้าวันแหมมันจะระเบิดบึ้มไม่ได้นี่นี่ He says he's really sympathetic that he, they've all been uh, put in a cage for nine days and let you out and everything just explodes. Boom. <laughs> That this is the one way that we can all uh, learn to train ourselves so he encourages us all uh, and exhorts us all to uh, make that firm effort mm. to continue with our practice. <coughs> ญาติโยมทุกคนก็ให้อภัยกันทุกคนทุกคนอย่าให้จิตเป็นอกุศลเนี่ยอยู่ในนี้ For all of us to forgive each other as everybody uh, mm-hmm. amongst the students that have come here and mm-hmm. not to hold any of these things that may have we may have done to offend each other uh, to be on a wholesome or a mm. kusala karma mm. ให้สถานที่นี้เป็นมงคล To hold this place, to maintain this place as an auspicious place where we can come to practice, uh, to overcome and to clean and purify ourselves of all of our defilements. Mm. ต่อไปนี้ให้มีสติ ไปปฏิบัติอยู่บ้านให้มีสติมีความสุขเกิดขึ้นมา ก็ให้ติดตามให้มันรู้จักความสุขอย่างแน่นอน เมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นมา ก็ติดตามมันจนให้มันรู้จักความทุกข์อย่างแน่นอน มันถึงจะพ้นทุกข์ That we should have sati mindfulness as our standard continuously, constantly in our lives when we go back home that when happiness arises, that we should be very mindful and to know truly what that uh, what, what happiness is and to thoroughly investigate it. And the same when suffering, unhappiness arises in our lives, to follow that with our mindfulness and know the true, know the nature of unhappiness. มาแนะนำคำสอนญาติโยมให้ออกจากวัฏฏะสงสาร วัฏสงสารอยู่ข้างนี้พระนิพพานอยู่ข้างนี้ เราจะไปพระนิพพานจะต้องรู้จักวัฏสงสาร เมื่อรู้จักวัฏสงสารจะไปพระนิพพานก็ได้มิฉะนั้นตรงให้พิจารณาว่ามีความสุขเกิดขึ้นมาก็พิจารณาเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาก็พิจารณา เพื่อให้มันรู้จักสุขทุกข์ตามความเป็นจริงได้จะได้วางจะได้ไม่อยู่ในวัฏสงสารต่อไป so that the teachings that he's given you are those teachings which are instrumental for you to realize nirvana. And he said that to, and to free yourselves from samsara, from the wheel of birth and death, and that we should understand that these things are close, and in fact they are uh, at, as close as he said his hands. That on one hand we have the cycle of birth and death, and on the other that we have nirvana. When we truly see and realize what the wheel of birth and death is, and what the cause of our suffering is and what happiness and suffering in the wheel of birth and death is <clears throat> that we can realize and penetrate and understand nirvana and see that uh, they're one and the same thing การพัดภาคจากการไปเป็นธรรมดาอย่างนั้น ฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงไม่ให้มีความประมาทอัตมาก็ประภากโรก็จะได้จากไป เพราะมันเป็นอย่างนี้เองมัน มาแล้วก็กลับกลับแล้วก็มา มันเป็นเรื่องอย่างนี้มิฉะนั้นขอญย่าโยมทั้งหลายจงทำจิตให้มันตรง อย่าไปคิดถึงให้มันมาก อืมอย่าอย่าไม่คิดถึง อย่าไปคิดถึง อย่าไม่คิดถึงอ่ะอืมให้อยู่เสมอเสมอมันอยู่ที่สงบ ที่ไม่สงบมันมันไม่สงบหรอกไม่คิดถึงไม่ ไม่คิดถึงเลย มันก็ไม่สงบคิดถึงมากมันก็ไม่สงบ that it's uh, natural that when we come together that we have to part company and this is the way that Uh, things are in the world, uh, that we meet, then we separate, we meet again and we separate again, that this is the nature of our existence with all things, uh, this constant change. And so uh, when Lumpa and myself are going to part from you, that uh, to understand that this is a natural thing, that this is the way that it always happens, and that uh, the, we should, uh, in fact, uh, think of each other, but not to cause ourselves uh, mm-hmm. to be in pain and suffering. Mm-hmm. So the term he uses that when we miss each other and think of each other, that it should be in a balanced way, and that our mind should be peaceful that we can reflect on it, but not, not cause ourselves uh, to uh, suffer from it. And uh, we should learn that balance, the balance between those extreme forms of happiness and the extreme forms of suffering. แต่ทุกคนก็ให้แผ่เมตตาให้อัตมากับปภากโรให้เดินทางปลอดภัย เมื่อเดินทางปลอดภัยเมื่อวันหลังจะกลับมาเยี่ยมอีกก็ได้ for all of you to spread uh, metta, loving kindness, for Lumpa and myself that we may have a safe journey and a return trip is safe. So uh, again, sometime in the future that we can come back and visit you all again. Mm-hmm. I would just take like to take something from uh, add a little bit that uh, I never uh, get a chance to say too much from my own heart, uh, always translating, and I would <laughs> just like to uh, express the unexpressible, mainly that the opportunity uh, to come with such a great teacher uh, to here to America and to find so many sincere and uh, devout uh, students in the Dharma is very inspirational uh, and gives me a lot of strength uh, to continue with my way of life and in my Dharma practice. And uh, you can imagine the fears, the anticipations, the anxieties that I had before this trip, and all of the extremes that you've experienced in your meditation in the last na- nine days. that uh, they all passed from everything from thinking to come back here and uh, be stoned to coming back to save all of the American people. <coughs> but as we all know, this is just all more stuff and junk just passing through uh, our minds, and that's the nature of movement, of change, of the unenlightened, the untrained mind. But I would just like to say that the cooperation and the respect and the humility uh, that you have shown uh, to not only uh, Lumpa, which I think comes quite easy, and to myself, I find it very moving and, and touching, and uh, that's what I mean by the unexpressible, that it's been a great source of strength and inspiration uh, to see all of you people that are willing uh, to do these things, whether inside that uh, you have resistance or not, that you're willing to come and to make those sacrifices and, and do those, those things that uh, kind of ceremonial things and everything that is done in Thailand, I think, is very uh, admirable and commendable to each and every one of you. So I'd like to thank you all from uh, my heart and wish you all the best uh, in your Dharma practice and that hopefully the seeds that Lumpa has planted, that you uh, will nourish them and that you will fertilize them and water them and in such a way that they will grow into uh, big, healthy, strong trees and plants, uh, or whatever simile you would like to use. ก็ทานอาหารกันถึงกลับหรือมั้งนะ เมื่อไม่ทานอาหารเนี่ยกลับเลยก็มี Is he's going to put that in his monastery at Wat Hall. Mm. Mm-hmm. ได้จับระฆังมาอยู่วัดประพงคงจะนึกถึงญาติโยมทุกครั้ง When he rings this bell in Thailand, that he will probably reflect and remember each and every one of you. ูกเราจะได้เดินตรงสถานที่ดีๆมาครับตรงนี้น้ำนี่ฮะอะไรใส่ดีๆเนะครับอืมอย่าให้หมดเลยนี่ ครับหลวงพ่อให้ให้จับจับเออจัจับนี่ร้อยทั้งสองคนจับมือกันสองคนเลย You can hold on to Jack's arm. m กว่าปีมาแล้วกำลังทรมานไม่อ้วนอย่างนี้ He said 20 some years ago he, he could really practice hard and couldn't be thin and not fat like now and really had a lot of energy. Very strong in his practice. มาเห็นหน้าญาติโยมแล้วนี่มันไม่ตายแต่ก่อนนี่แล้วเอาชีวิต เนาะเอาชีวิตแรกเอาเนาะอย่าเห็นว่าเป็นของง่ายเลย Because you must trade your life for the Dharma, that it's not something that's easy. So carry on. ค่าดู come to it, actually, too, um, they're going to, after the pictures, they're just going to take a walk around for a while, and they eat their lunch across the street in the White House at 11. If any of you are still here staying for lunch and want to come and help offer some of the food to them, uh, you're welcome to do that, to take some food and stand out when they come by with their begging bowls and, and put it in right at 11 o'clock. The other thing is, as I said, the center really doesn't belong to anyone in particular, not mine, fortunately, not, <laughs> not, not the managers or the staff. It really is existing somehow through the common effort and support of all of us. And I think you should understand that by having come here to practice, you make yourself a part of it, which means that you can come again for whole retreats or for short times, even a few days to come and sit. It's open to you for that. And as well that we very often need staff people, need managers and cooks and maintenance people, very much need people's energy to help keep this place going, to, to come and work at the practice of serving other people and providing the context and the place for them to do the same kinds of training and learning and uh, practice that you were able to do here. So if, if you feel that you would have time and energy uh, it's a very wonderful thing to do to be able to be here. You could talk with one of the staff members or get an application for staff in the office. But in any case, please understand that it is that it is yours as much as anyone to come and use and support. Yeah. Do you any particular needs you have for uh, people not in uh, Sometimes we need again cooks and managers, people to support or, or do mailing, uh, receive letters, people signing up for retreats in other parts of the country that Jacqueline, myself, Joseph, Sharon teach. And if anyone would be willing or able to perform